Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում գիտաժողով նվիրված Մարիտ Ամելիք Փաշայանի 80-ամյակին։ Վերջերս Արցախում կայացավ գիտաժողով նվիրված Մարետ Ամելիք Փաշայանի 80-ամյակին։ Մարետ Ամելիք Փաշայանը հոգեբուժությանը նվիրված անվանի բժիշկ գիտնականը իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է Երևանի Պետական Բժշկական ինստիտուտի ամբիոնում, նախ որպես ավակ լաբորանտ, ապա նույն ամբիոնի ասպիրանտ, այնուհետև ասիստենտ, դոցենտ։ Ճանաչված գիտնական եւ անվանի բժիշկ Մարետ Ամելիք Փաշայանի կազմակերպչական ունակությունները դրսևորվեցին 1988 1998-ից 2001 թվականներին։ Նա ավելի քան 200 գիտական աշխատությունների, այդ թվում երկու մենագրության, երկու ուսումնական ձեռնարկի, մեկ դասագրքի հեղինակ է։ Առաջին զրուցակիցս ԼՂՀ հոգեսոցիալական կենտրոնի հոգեբան Անահիտ Լալայանն է։ Մեր գիտաժողովը նվիրված է Մալիտա Ալբերտովնամելի Փաշայանի 81-ին եւ բաղկացած է երկու մասից։ Առաջին մասը մենք անց ենք անցրել Երևան քաղաքում, իսկ երկրորդ մասը Ստեփանակերտում։ Այդ Պետաժողովը մենք մենակ չենք անցկացնում կազմակերպիչները, առաջի հերթին մեր Հայաստանի գործընկերներն են, Հայաստանի հոգեբուժական ասոցիացիան է եւ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ Երեք այդ կառույցների միջոցով մենք փորձեցինք այդ պիսի կոնֆերանս կազմակերպել, նվիրված ընդհանուր եւ հոգեբուժության եւ բժշկական հոգեբանության եւ դատական հոգեբուժության նվիրված այսպիսի միջոցառում, որը նախատեսում է իրենից ոչ միայն տեսական մաս, այլ նաեւ գործնական։ Մենք մեր գոլեգաների հետ նաեւ նախատեսում ենք քննարկումներ կապված ընդհանուր ընդհանուր արդեական մեր թեմաների հետ եւ տեղում կատարվող թե աշխատանքների եւ թե բարեփոխումների մասով։ Տիկին Լալայան, ինչպես անցավ հանդիպումը Հայաստանում, ըստ Ինչ տվեց ձեզ։ Առաջի հերթին դատական հոգեբուժության եւ դատական հոգեբանության մեջ անժամանակակից պայմաններում ահագին առաջընթացներ եւ փոփոխություններ կան եւ մենք որպես մասնագետներ Ղարաբաղի ընդգրկված այդ կոնֆերանսում իհարկե մեծ գիտելիքներ ստացանք նորամուծությունների մասով եւ ընդհանրապես ասենք մեր գործնական կապերը ավելի սեր հաստատեցինք մեր հայաստանյան գոլեգաների հետ։ Ուզում եմ զուգահեռել Հայաստանում անցկացված գիտաժողովի ծրագիրն ու Արցախինը նման են իրար։ Այո, նման են, ուղղակի Հայաստանին ավելի կոնկրետ վերաբերվում էր դատական հոգեբուժության, դատական հոգեբանության, իսկ Ղարաբաղում մենք ավելացրենք նաև հետրավմատիկ ստրեսային խանգարումներ կամ վիճակներ կապված մեր վերջի իրադարձությունների հետ եւ ընդհանրապես կապված, որ Ղարաբաղը այդ 22 տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ անընդհատ նմանատիպ վիճակների հետ առնչվում է եւ բնականաբար մենք որպես հոգեբաններ աշխատում ենք եւ հոգեբուժներ անմիջական կապի մեջ են գտնվում ու նմանատիպ խնդիրներով մարդկանց հետ եւ ընդհանրապես անհրաժեշտ է որպեսզի այդ աշխատանքը մեր եւ Երևանյան եւ արտասահմանյան գոհեգաների հետ զուգահեռ կատարվի եւ բնականաբար իրենք մեզ օգնում են եւ ուղղորդում են Շատ բարի ինձ նաեւ Տիկին Լալան հետաքրքրում է այսպիսի մի հարց գիտաժողովը գիտաժողով ընդգծված ծրագրերը թեմաները բնականաբար կյանքից վերցրած են նման խնդիրներ ունեցող անձանց համար է իսկ օրինակ երբ այցելում են Հայաստանից այս այսքան կարևոր ճանաչված մասնագետներ անձամբ նրանք կարողանում են հանդիպել հոգեկան դժվարություններ, խաթարումներ ունեցող անձանց։ Այո, միանշանակ, որովհետև մենք բարբերաբար ոչ միայն կոնֆերանսներ ենք հա- կազմակերպում, այլ նաև ընդունելություն ենք կազմակերպում։ Այ մի ամիս առաջ, ապրիլ ամսի վերջին, մենք կազմակերպեցինք ընդունելություն բաց դռների օր եւ հրավիրել ենք նույն այդ մասնագետներին, ավելի շատ խումբեր մեկ, որոնք աշխատեցին տեղում մեր այցելուների հետ եւ այդ նույն պրոֆեսորներն ու փորձառու վարժեցված մասնագետները մեզ ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերեցին։ Երևանի Մղթար հերացանվան Պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Մարատ Նարիմանյանը ողջունելով ներկաններին մեր ժամանակ ներկայացրեց հոգեբանների այն խումբը, որը ժամանել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իրով ողջունում եմ գիտաժողովի մասնակիցներին։ Այսօրվա գիտաժողովը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության 80-ամյակի պրոֆեսոր Երիկպաշյանը երկար տարիներ ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համապատասխան կառույցը, ցիտի երևի գլխավոր ուժ, որից հետո ես փոխանցել դրա 80-ական թվականի վերջին եւ ղեկավարելով Բժշկական համալսարանի հոգեբուժության անդունը մեծ ավանդույթի հոգեբուժական ծառայության կայացմանը Հայաստանում։ Եվ այսօր մենք որոշեցինք, որ Արցախում նույնպես արտադրի կարգով հիշեցի շատ արտադրումների հաստակը, դրա արած աշխատանքը եւ դրա պատվին որոշեցինք, որ Արցախում նույնպես կայացնենք այս դիտաժողով։ Ինչ վերաբերում է իմ ելույթին, դա պետք է վերաբերի հատակի բժշկական փորձակցություններին, ինչպես է կարող Հայաստանում, որ ես մտածել եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հոգեբան Սամվել Թորոսյանը ողջունի իր խոսքում նշեց. Արգելի գործընկերներ, ինչպես ողջունում եմ բոլորին, ինձ համար մեծ պատիվ է մասնակցել այս կոնֆերանսի աշխատանքներին, ինչպես ասես պարոն Սովոյան առաջին մասը արդեն կայացավ Երևանում պետական բժշկական համալսարանում։ Ինձ համար կրկնակի պատիվ է, որտեղ մարտավար ունենալ ինչպես եղել եք մասնագիտական ուսուցիչը, այնպես էլ եղել էին կյանքի ուսուցիչը եւ բոլոր այն բարի ավանդույթները, ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ մարդկային ողորմված են եղել բժշկական համալսարանի հոգեբուժության ամբիոնում, մեր ամբիոնի իսկ օրակարգին նվիրված հարցերը, փորձակնությունների հետ կապված հարցերը բավականին այսօր կարևոր են, որովհետև կան վիճահարույց հարցեր, եւ այդ վիճահարույց հարցերը հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ փորձակնության ոլորտում չկան հստակ չափանիշներ եւ իհարկե մեր հավաք կարգի մեր քննարկումները նույնպես պետք է նպաստեն ինչպես անենք, ինչպես աշխատենք, ինչպես կարգավորենք այդ ոլորտը։ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի հոգեբուժության ամբիոնի վարիչ Արմեն Մելիք-Փաշայանը իր երախտագիտությունը հայտնեց Մարետ Ամելիք-Փաշայանին միաժամանակ հավելելով, որ Արցախում անհրաժեշտ էր կազմակերպել նման գիտաժողով։ Մեծարգո նախագահող հարգելի գործընկերներ, ես ողջունում եմ բոլորին եւ Մտածում որ այսօր մենք հետաքրքիր կաշխատենք մանավանդ երկրորդ մասում, որովհետև մի շարք խնդիրներ կան լուրջ, որ այսօր կանգնած են մարդկության առջև, եւ մեզ մոտ էլ դրանք շատ արդյական են եւ հատկապես Արցախում։ Խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որոնք գտնվում են այսպես կոչված սահմանային վիճակում։ Այսինքն նևրոզով տարածողություն։ Երեք էլ մենք այդ հավաքել խոսում էինք ամեն տարի ամբողջ աշխարհում մեկ հոկտեմբերի 10-ին նշում է հոգեկան առողջության օրը։ Եվ բոլորը սկսում են խոսել այդ օրը հոգեկան հիվանդների մասին։ Թե քանի հոգեկան հիվանդ կա, ինչ խնդիրներով են նրանք տարապվում, ինչ ձևի են այդ հոգեկան հիվանդությունները մոռանում են, որ այդ օրը հոգեկան առողջ մարդկանց տոնում են։ Հոգեպես առողջ մարդկանց եւ նևրոզով հիվանդ էլի հոգեպես առողջ մարդ է, որ ունի խնդիրներ։ Այսօր նրանց քանակը հասնում է հասարակության մեջ մինչև 30, 40, 50%-ի իսկ 10-ից 8-ի մոտ մենք գտնում ենք գոնե առանձին նևրոզի գրակցաներ։ Դե դուք ինքներդ ձեր կյանքով կարող դա ասել, որովհետև մենք բոլորս էլ ժամանակ առ ժամանակ այդպես իրակցաներ ունենում ենք եւ բոլորս էլ ժամանակ առ ժամանակ օգնության կարիք ենք ունենում։ Այսօր երկրագնդի վրա ապրող 7 միլիարդից 500 միլիոնը տարապում են տարբեր տեսակի աֆեկտիվ խանգարումներով, դեպրեսիաներով։ Ըստ ոզի տվյալների 2020 թվականին այս հիվանդների թիվը կհասնի արդեն 1 միլիարդի։ Այններ իհարկե դա զարգացած երկրները, ոչ թե Աֆրիկայում կամ հարավ հարևելյան Ասիայում։ Եվ սրանք կարևոր խնդիրներ են։ Շատ կարևոր խնդիր է այն, ինչ որ այսօր մենք մի փոքր քննարկենք, խոսքը գնում է հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումների մասին։ Առաջ սրանք կոչում էին եւ պատերազմական ժամանակի նևրոզներ եւ աղետներից առաջացող, զարգացող բխող նևրոզներ։ Հիմա մենք մեկ անվան տակ ենք դա քննարկում եւ դուք լավ հասկանում եք, որ այսօր դա շատ արդյական է հատկապես Արցախի համար։ Շատ հաճախ իհարկե դա շատ ճիշտ է, մենք մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում հոգեկան խանգարում ունեցող հիվանդներ եւ դա իսկապես այդպես է դա ծանր հիվանդություններ են երբեմն անբուժելի եւ այս մարդիկ հաջող սոցիալապես շատ անապահով են լինում պետք է օգնել բայց եկել է ժամանակը երբ պետք է նաեւ այդ նևրոզով տարապող հիվանդին նաեւ օգնել նրան ով գտնվեց սահմանային վիճակներում որոնք շատ հայտաբղետ են լինում։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ այսօր մեր աշխատանքի ընթացքում հետաքրքրություն կառաջանա հենց այդ ոլորտի նկատմամբ ու իմ նպատակն է, իմ ցանկությունն է, որպեսզի նևրոզոլոգիան զարգանա նաև Արցախում ավելի լայն մասշտաբներով եւ մենք կարողանանք այստեղ ունենալ եւ լավ մասնագետներ, եւ կիրառենք ժամանակակից միջոցներ, որոնք կօգնեն մարդկանց հասնել կատարյալ հոգեկան առողջության։ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոմոնյանը առանձնացրեց այն, որ այսօր մարդկության արժև ծառացած են մի շարք լուրջ հարցեր։ Նևրոզով տարապողների համար կյանքը խրթին է։ Դրա համար հնարաժեշտ է, որ նա շրջապատված լինի համապատասխան մասնագետներով, քանի որ տրամա ունեցող մարդիկ կարող են ագրեսիայի աղբյուր հանդիսանալ առողջ մարդկանց համար։ Այս կարծիքին է ճանաչված հոգեբանը։ Ամփոփենք նախնական փուլը, մեր ողջունի խոսքերը։ Ես նախ ուզում եմ անդրադառնալ այսօրվա գիտաժողովի Մարիտ Ամելիկ Փաշյանի 80-ամյակի թեմային, որտեղ ինքը կանգնած է ակունքներում, հատկապես Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանում հոգեբանության ամբիոնի ստեղծմանը։ Երեք գեժողովի ժամանակ ասացի, երևի հերոստանգերությունների լուրերում տեսած կնեք շատ մեծ աղմուկ էր բարձրացել կոնֆերանսի շուրջը։ Ես այնտեղ էլ նշեցի, որ գիտեք, երբ որ ես նոր սկսեցինք Մարիտ Ալբերտովնայի հետ դասընթացը, երկու շաբաթը մի անգամ հոկեբանություն էին անցնում բժշկական համալսարանում։ Այսինքն չկար, հետո սկսեցին երկու շաբաթը մի անգամ։ Եվ այսօր առանձնացավ կուրսը, հոկեբուժության շրջանքն եմ, այսօր ամբիոնը առանձնացել է եւ ստեղծվել է ամբիոն։ Այս թեմաները, որոնք մենք ընտրել ենք, պատահական չի։ Ուզում եմ դուք նկատի ունենաք, որ տրավմայի ենթարկված մարդիկ որոշ հետազոտությունների ապացույցով իրենք նույնպես կարող են լինել ուրիշների համար տրավմայի աղբյուր։ Այսինքն փաստված է, որ այն մարդիկ, ովքեր մանկության ընթացքում ունեցել են տրավմատիկ ապրումներ, ագրեսիայի են ենթարկվել, հետագայում իրենք հայտնվում են մյուս կողմում եւ իրենք են դառնում ագրեսիայի աղբյուր։ Եվ այս իմաստով պատահական չի, որ մենք փորձել ենք համադրել մի կողմից հետ տրավմային ստրեսային խանգարումները, որ ավելի ինքը խանգարումը շատ նեղացնում է խնդիրը, բայց կա ուղակի հետ տրավմային ստրեսի հասկացություն, տրավմատիկ ստրեսի հետևանքներ, որը միշտ չի որ ավարտվում է խանգարումով։ Տրավմային ստրեսը կարող է ոչ թե վերաճել մինչև խանգարման, այլ կարող է խանգարել մեզ ախտանիշների մակարդակով, բայց խանգարում բառը ուժեղ բառ այս պարագայում հոգեբուժական համակարգված դասակարգումից է վերցված։ Ուրեմն այս երկու խնդիրները սերտ կապված են իրար հետ, հավանաբար դեզանից շատերը առիթ են ունեցել տեսնելու, որ պատերազմական իրավիճակից դեպի խաղաղ կյանքի անցած այդ կամուրջի վրայով անցնելիս մարդիկ շատ հաճախ սայթաքում են, ունենում են եւ հոգեկան եւ վարքային խանգարումներ, դրսեւորումներ, որոնք նրանց խանգարում են հուզակամային ոլորտի այս կամ այն դրսևորման համար եւ ողջունում եմ բոլորիդ։ Երբ որ առաջին անգամ 92 թվականին մենք առաջի այցը կազմակերպեցինք Լեռնային Ղարաբաղ, շատ դժվար ժամանակներ էր։ Պետք է ասեմ, որ երջանկայի շատակ հերոս Մոնտե Մելքոնյանը միակ այդ ժամանակվա զորավարներից էր, որ ասել էր, եթե հոկեբան կա, թող հոկեբանել ներգրավի խմբի մեջ, եւ իր կնոջ հետ միասին մենք առաջին անգամ Մարտունի էինք այցելել եւ այնտեղ արդեն որոշ աշխատանքներ սկսել ենք, բայց հետո հասկացանք, որ պետք է կենտրոնում հոկեբանական ծառայություն, ակունքներում կանգնած են ձեզ բոլորիդ քաչ ծանոթ Էլֆրիդա Աբելովնան, Էմա Մելքումյանը, Արմիդա Աշոտովնան, երջանկահի շատակ, որ այսօր ցավոք սրտի մեր հետ չէ եւ այդ ժամանակ հարաբերության միակ նյարդաբանը մանկական Բել Երվանդովնա Ավետիսովա այդ թիմը սկսել է հոկեբանական առաջին ծառայության քայլերը Լեռնային Ղարաբաղում եւ հետո այդ քայլերը վերաճել են մինչև այսօրվա կամ լավ կամ վատ հավանաբար որոշ թերություններ էլ կան ծառայության մեջ, բայց այնուամենայնիվ կայացել է այս ծառայությունը։ Բոլորիդ ողջունում եմ եւ թույլ տվեք անցնել արդեն բուն գիտական աշխատանքներին։ Դոցենտ Լիլիթ Բաղդասարյանն ասաց, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը հոգեկան առողջության ոլորտի բարեփոխումների ճանապարհին է, իսկ այդ ճանապարհը լի է խոչընդոտներով, հարցերը ավելի շատ են, քան պատասխանները։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ կարճ ողջունել ձեզ, հայտնել իմ ուրախությունը հնարավորությանը գտնվելու այստեղ եւ ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ինչու եմ կարեւորում այս հանդիպումը, որովհետեւ Հայաստանը ներկայում գտնվում է հոգեկան առողջության ոլորտի բարեփոխումների ճանապարհին, եւ դրա համար յուրաքանչյուր քննարկում հոգեկան առողջությանը վերաբերյալ հիմա շատ կարեւոր է հատկապես հաշվի առնելով այն փաստը որ եւ հոգեբուժությունը եւ կլինիկական հոգեբանությունը հիմա շատ ավելի ունի բաց հարցեր քան պատասխաններ եւ ես շատ հուսով եմ որ այս մեր հանդիպումը թույլ կտա գոնե մի քանի այդ բաց հարցերի որոշակի պատասխաններ գտնել Դատաբուժական ամբուլատորի եւ ստացիոնար փորձակնություն թեման ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թորոսյանը։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել դատաբուժական ամբուլատար ստացիոնար փորձակնությունների մասին զեկույց ուզում եմ ներկայացնել դատաբուժական փորձակնությունների վիճակ այսօրվա վիճակում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դատահոգեբուժական փորձակնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են ամբուլատոր եւ ստացիոնար պայմաններում։ Համապատասխան միջգերատեսչական հանձնաժողովների կողմից, ինչպես նաեւ միանձնյակ քննիչի առանձնասենյակում կամ դատարանի դահլիճում։ Կատարվում են նաեւ հերրակա եւ հետմահու փորձակնություններ։ Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում են նաեւ համալիր դատահոգեբուժական փորձակնություններ, որոնցում ընդգրկվում են նաեւ այլ մասնագիտության փորձագետներ, հոգեբաններ, թմրաբաններ եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետությունում դատահոգեբուժական փորձակնությունը կատարվում հիմնանում է միայն դատակնչական մարմինների կողմից կայացրած որոշման հիման վրա։ Ինչեմ ես այս մասի շեշտում, ես Երևանում եմ ասել, որովհետև շատ մարդիկ կան, որոնք չգիտեն այդ մասին եւ գալիս են պահանջում են որպեսի նշանակվի այս կամ այն հարցի շուրջը դատաօգեբուժական փորձակնություններ։ Ես ստիպված մենք այդ մասին նշում ենք, որպեսի բարձրնի, որ դա միայն եւ միայն դատակնչական մարմինների իրավասությունն է։ Դատաօգեբուժական հանձնաժողովային փորձակնությունները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության Տարօքշապահության նախարարությանը կից գործող միջգերատեսչական հանձնաժողովների կողմից։ Ինչ է միս գերատեսչական հանձնաժողովը։ Ուրեմն միս գերատեսչական դատահոգեբուժական փորձակնությունների հանձնաժողովները ստեղծվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի 1636 որոշմամբ, որտեղ ամրագրված է որոշումն եմ ես ուղղակի ձեզ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը կից դատահոգեբուժական փորձակնության հանձնաժողովի կողմից իրականացվող Փորձակնություն է կազմակերպում են հազդաժողովային կարգում, որի կազմում պետական կառավարման լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից բացի որպես անդամ ընդգրկում է նաև մեկական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումից Հազարժողի կազմում ներկայացուցիչներ ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարի եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի ներկայացմամբ։ Ինքը որոշումը արդեն իսկ կարևորում է ոլորտի գործունեությունը։ Չկա հավանաբար երկրորդ երկիրը, որտեղ դատավորքի բուժական փորձակցությունի մեջ ընդգրկված լինեն նաև ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը հավանաբար միակն է եւ դա պայմանավորված էր որոշ փորձով, որ ձեռք էր բերվել եւ արտադրված էինք անել այդ փոփոխությունները, որովհետեւ այդ ժամանակահատվածում եղան իրավիճակներ, որտեղ անհրաժեշտ եղա որպեսի անաչառների փորձակալությունը, որպեսի ներկալիրեն այդտեղ նաեւ ուժային կառույցների ներկայացումը եւ փաստորեն 2003 թվականից աշխատում այս կառույցը եւ աշխատում է բավականին լավ։ Դատահոգեբուժական փորձակնություն է կատարում ինչպես քրեական, այնպես էլ քաղաքացիական գործերով։ Քրեական գործերով փորձակնություն է նշանակում ոչ միայն ամբաստանյալի եւ քնության տակ գտնվողների, այլև վկաների եւ դժողների նկատմամբ։ Ամբաստանյալի եւ քնության տակ գտնվողների դատահոգեբուժական փորձակնությունները կատարվում են բարձելու թե արդյոք հոգեկան հիվանդության, ժամանակավոր հիվանդագին հոգեկան խանգարման, այլ հիվանդական վիճակի կամ կարամիտության հետևանքով մեղադրալի ունակ չլինելը դեպքի պայն գիտակցելու գործողությունների բաղակցի մեջ անգործության բնույթը եւ նշանակությունը դրանց վնասակարությունը կամ ղեկավարելու դրանք Վկայի կամ դուժողի նկատմամբ դատարկի բժշկական փորձակցության նպատակն է բարձել նրանց կողմից ունակ լինել կամ չլինելը, ճիշտ ընկալելու եւ վերարտադրելու քրեական գործով բացահայտման ենթակա հանգամանքները։ Քաղաքացիական գործերով հիմնական փորձակնությունը կատարում է բարձելու անձի գործունակության հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության նախարարությանը կից գործող ստացիոնար միջգերատեսչական հանձնաժողովը գործում է Նուբարաշեն հոգեբուժական կենտրոն, Փակ բաժնետիրական ընկերություն փորձագիտական բաժնում։ Ստացիոնար դատահոգեբուժական փորձագնությունը կատարում է 24 օրվա ընթացքում։ Բացառիկ դեպքերում այս ժամանակահատված կարող է երկարացվել փորձակնություն նշանակող գրավոր որոշմամբ։ Ստացնորդ դատոյեկոժական փորձակնությունների թիվը տարեկան կտրվածքով միջինը 150 դեպք է կազմում։ Մեծ թիվ չէ, որ մտածում ենք 150 դեպք մի ամբողջ հանձնաժողով զբաղված է դրանով։ Սակայն իրենց բարդությամբ, փորձակնողների կողմից կատարված հանցանքների ծանրությամբ, հասարակական հնչեղությամբ պայմանավորված, որպես կանոն այս փորձակնությունները պահանջում են բացառիկ օբյեկտիվ գրագետ հիմնավոր եզրակացություններ Քանի որ հիմնական դրանց հիման վրա դատարանի կողմից կայացվում են բախտորոշիչ վճիռներ։ Ինչ վերաբերում է փորձագետների աշխատանքին, ապա վստահորեն պետք է նշեմ, որ այս հանձնաժողովի փորձագետների երկարամյա փորձը, մասնագիտական եւ փորձագիտական գիտելիքների բարձր մակարդակը ապահով է փորձակնությունների որակյալ կատարումը, որի արդյունքում միայն բացառիկ դեպքերում են դատակճական մարմինների կողմից նշանակում կրկնակի կամ լրացուցիչ դատարկի բուժական փորձակնություններ եւ Հայաստանի ժամանած հոկեբանները եւ Արցախի հոկեբանները պրակտիկ հանդիպումներ ունեցան հոկեգան լուրջ խնդիրներ ունեցող անձանց հետ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք գիտաժողով նվիրված Մարետ Ամելիք Փաշայանի 80-ամյակի նվերնագրով հաղորդումը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեր Դադոլխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։